Zahvaljujem se Allahu subhanahu wa ta'ala koji me počastio, eto ja u sabaha nekako držim za volan i stigao sam prije nekih pola sata, pa mi nećete zamjeriti ako zastijem ovdje na dini. Meni je posebna čast da se mogu zahvaliti svome gospodaru koji me počastio ovom vjerom, dinom, islamom, a vjerovatno i vi dijelite sa mnom tu misao da je to najveća blagodat ili najveći poklon koga smo mogli dobiti na ovome svijetu. A zatim se zahvaljujemo i svakom onom koji na bilo koji način priuštio ovo lijepo okupljanje. Na čelu svega toga je Islamski kulturni centar nekoliko krasnih madića koji Možda imaju radikalna imena po tumačenju neki i drugi, ali zaista ovo je dokaz da imaju lijepe i dobre društvene namjere, da se ljudi upoznaju, da se ljudi sa ovom vjerom što više druže, znači oni su zaista društveno korisni. A da Allah Đelešanu i nagradi svakog onoga koji na bilo koji način pomogne rad te organizacije. Ja ću vam biti iskren, ja sam došao, inša Allah, za sevape. Nisam došao za ćevape, zato što da odmah na početku, jer vi znate, svijet priča, mene su jednom ljudi zaustavili, pitaju me koliko primam za brat. Jedni kažu 700 a jedni kažu pet stotina, a ja kažem lažite jednako. Znači, ako lažete, dogovorite se ili je 500 ili je 700. Jer svijet uvijek priča, a naš narod kaže teško je svijetu nakuhati kolača. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu častnu porodicu i sljedenike Islama do sudnjega dana. Ovaj broj mi govori da je tema ha, aktuelna. Da smo možda najavili temu o kaburu, o sirat šupri, o džehennemu. Možda bi bar za pola bilo manje. Jer ljudi imaju neke tabu teme, jel tako, o koji se ne smije plaho pričat. I ja mislim da onaj koji je planirao ovu temu, iako ja sam uvježbavao naslov teme sad kad sam došao da je sigurno čovjek ili grupa ljudi koja proučava naše stanje i potrebe ovoga društva. I mislim da je tema potrebi, da je tema u pravom smislu, znači, došla u pravo vrijeme. Brak ili živjeti sretno u dvoje, poročna zajednica, ta osnovna čelija, To je ono što svi u nas na neki način preokupira. Koga izabrati za bračnog druga? Da li živjeti kao samac ili otići van prirode ili živjeti u braku u legalnoj zajednici ili živjeti u ovome sada novo, novom svjetskom poredku gdje se ne zna ko je kome čovjek i žena. Skoro kad sam bio u Italiji, pa mi pričaju muslimani, kažu, jedan talijan je primio islam samo zato što je čitao jednu knjigu o islamu i našao kako muslimanka nikada ne vara svoga muža. Pa je to bilo njemu dovoljno da primi islam, niskin, svašta se nagledao svašta proživio, vazda nekakvih strana sa ukućina na, nailazio na njih. Pa poželio da ima ženu koja čuva njegovu čast i koja mu je vjedna i koja mu je puštena. Ne znamo dakle da počnem, ali najbolje je da počnem govorom Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah će lešanuhu, draga braća i sjene, sestre, poštovani domaćini, kada govori o braku i o toj osnovnoj čeliji, naziva da je to min ajatilla, naziva da su to od Allahovih znakova, to je ibret. Pa kaže, o min ajatihi, an halaka lekom min anfusikum ezvađa, لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون od Allahovi ajeta od ti veliki znakova je da stvara od vas sami druge za vas ili žene za vas li teskunu ilaiha da bi se pored njih smirivali. I učinio je da među čovjekom i ženom vlada mevaddeten u rahmet. Uvažavanje ljubav u stvari i samilošt. Inne fi zalike la ajati li kovmin jete Ovo su veliki znakovi. Ovo su veliki ajeti za onoga ko razmišlja. Znači Allah subhanahu wa ta'ala tu osnovnu čeliju naziva da je to min ajati Allah. O min ajati od njegovi velikih znakova. Znači u tome je veliko dobro. To je prirodnost na ome svijetu. I zato kaže poslanik ali salatu wa salam al mar'atu salihatu nisfu din čestita žena je pola vjere. Znači samim tim ako čovjek nađe bračnog partnera koji zadovoljava kriterije koje je postavio onaj koji je stvorio čovjeka, postiće sva dobrot, sve dobrote ovoga svijeta. Dalje kaže poslanik kada je salatu osram, kaže dobrota ili sreća je u četiri stvari. Sa'adetu fi arba'a. Kaže, zadovoljstvo ili sreća je u četiri stvari. Prvo što je spomenuo, rekao je Maratun Saliha. Čestita žena. Džaru Salih. Dobar komšija. Danas čovjek napravi vilu, ali odmah u predgrađu džehennema do njega čovjek koji ga svaki dan kaže mu seli odavde ili trpi moje zvijete. Merkebun murijeh, ugodna jahalica. Nisam se puno umorio ovoga puta šoter je sa boljom jahalicom bio. I po četiri Bejtun Vasija, prostrana kuća, Ovo je sreća na ovome svijetu. Pa zbog toga, draga moja braćo i sjene sestre, svako od nas želi da bude sretan. I onome duhovnom i fizičkom smislu. I svi tražimo sreću. Samo smo mnogi pokucali na pogrešna vrata. Jedino kroz ovaj din, kroz ovu vjeru, koju danas žele obtužiti da je ovo vjera inkubatora, da mi ženu želimo zatvoriti i da žena u ovoj vjeri je potlačena i da nema svoja uzvišena velika prava i da je ovo vjera u kojoj jednostavno žena treba da bude osmobođena s tim da se izvede iz ove vjere. I vi mi nećete zamiriti, meni je drago što pogotovo vidim ovdje veliki broj omladine, ali zamislite, dragi domaćini, da vaši pradjedovi sada, da zamislimo, da mogu da izađu iz svojih kaburistana, iz grobova, I da im neko kaže, ovo su vaši praunuci. I da one mene čestite koje su umrle prije sto godina, izađu iz Kaburistana i kažu, ovo su vaši unuci, ovo su vaši praunuci, a ono su gore bijele pčele. Znate onaj redoslijed? Kako se to već gdje kaže? Oni bi rekli, ovo je sve, ovo su francuzi, španci, Englezi, Slovenci, a najmanje Albanci, Balkanci. Kako bi rekli? Kao kada bi sada sahabi izašli iz zemlje i vidjeli kako ljudi voze 150 na sat, kako jedni idu zrakom, koja blagodat na Dunjaluku, oni bi rekli ovo je nekakva džinska posla, ili je Tirdeusil Ana, ovo je džennet, Odmah bi Ashab rekao da ja odem 500 ili 600 kilometara za nekakvih 7-8 sahata, to ja ne mogu da nikako skontam bolje da umre od, odmah. Znači, nismo, nas je neko, nekulturno, neću kazati, kulturno, izveo iz nečega, pa sada moramo puno o tome da pričamo, Kako bi se u to vratili? Evo vidite, draga braća i sredne sestre, pogotovo omladina, svi ste danas od prilike čitao novo čanite na Facebooku. I zato vidimo da svi imate duple oči u globalu, jer ono svjetlo, ono nije nur, ono je nar, ono nije svjetlost na, onome, na, na, na, na, na ekranu, Ono nije nut pa da se oplemeniš, pa da i ti budeš, da, da, da blistaš. Nego od onoga i potvrneš i zato vidiš ljude koji počita u noć sjede pored kompjutera, ko da su iz zemlje izrađeni. Ni nura, nego vidiš tačno da je tolika gledost u licu, jer znači ta, ti elektronski zraci, on izvlači nur, a Boga mi onaj koji je legao posle jacije, pa muzo krave posle sabaha, a, pa se najao kajmaka tog istog i Pavla je puca od energije. I zato danas, kada pogledaš ljude, kod nas je neko stavljao u mikrovele, tako izgledamo. Nema u nama nura, nema u nama rumenila, Prije su stari Balkanci išli u, u pol zime kada je snijeg do koljena da dovuku jedno drvo. I to je pjesma, a? veselje. Poplave noge od hladnoće. Ali nije bilo gripe, ha? Ja sam skoro sreo jednog starog hađiju koji kaže, jedendija, tako mi Allaha, ja nikad nisam gripu. Nikad, ne znam šta je to. A vi znate da je gripa da je to digitalna bolest, najlakša bolest. Sve ostalo teže. Da se vratimo, znači, neko nas je izveo iz prirodnosti, pa danas imamo, znači, nakaradan poredak, imamo poremećaj vrijednosti u društvu, pa ćemo vidjeti kako nam neko kaže da je najbolje biti neudat i neoženjen. I onda pitaš slovence što se ubijate. Odeš u Skandinaviju, pitaš i jeste vi gladni, žedni, posci, goli. Kod koga mi dolazimo da robujemo i radimo? Pa zašto se onda ubijate? Pa veli ovdje nešto, uguši. Stislo se ovdje nešto. Uveo sebi budala čuku u kuću i sa njim hoće nekakav život da proživi. Prvo čuko, jel tako, ne živio 80 godina, a možda ćeš ti živjeti toliko, pa ćeš morat nekoliko čuka mijenjati. Svaki ima neku novu narav. Ne more se sa insanom koga ti rodio dogovoriti, kamo sa Ajmanom. Hajde što macu već uvedu maca, ako je imalo ima neke častove kulture, da zna dobro do WC-a otići, ona je dozvoljna čista. Ona se umiva iza saba, iza podne. Ne, ona ne čami na Facebooku čitavu noć. Ona po prirodi svoje, posle jasnije, šak podlao. Pa da se neko, znači, taj, danas je takav poredak. I onda čujemo kako veliki srpski naučnici kažu da će za 30 godina oko Beograda 500 sela biti prazno. Zašto? Kažu, ufatila nas bila kuga. Jer sada imamo braćni par koji ima 45 godina, ima jedno ili jedno djeta čuku ima sigurno. To djete kada odrasta, on ode u Beograd sa školije, ode svijet. To se je prazno. Evo vidimo teritorije kojima prolazimo. Prazne. Prođemo kroz čitave mahale. Nigdje nema dječije graje. Nema da se djeca igraju. Jeli nema, ne postoje. Zašto? Zašto se sve ovo dešava? To je jedan problem. I s druge strane je problem što prilazimo onome što je prirodnost, a to je da čovjek ima potrebu za ženom i žena ima potrebu za muškarcem. I nemojte mi kazat, ko što neki dan jedan naš vjeroučitelj objašnjavao na vjeronauci u školi propise neke terminologiju neku koja je za pametne i razum obdarene ljude i otišla jedna djevojčica i rekla direktoru direktore, naš vjeroučitelj je bio danas na času bezobrazan. A on odmah pošalje, dođe ovamo, što si bio bezobrazan na času? Pa kaže, objašnjavao sam terminologiju islama, šta to znači kada žena ne može da klanja, šta, kako se zove taj period kada se žena porodi. Spomenuo sam terminologiju i definiciju te terminologije. A kaže, jeste, jeste, Terminologija se mora objasniti. Ali je to za nas bezobrazno. Pa možda će neko večeras gazati ovaj Efendija ili je preumoran ili je nakon se Bogan otvorio. Mi nismo navisli se tako otvoreno priča. U islamu je znači, kako kaže, kako su govorila Habinke, kada hoće da upitaju poslanika, ali je sratu stran. Kazale bi, inna Allahe la jestahi min al haq. Allah se ne stidi da kaže istinu. Pa onda pitaju. Pita Omer radi Allahu ta'ala anhu svoje žene, svoje čerke hapse. Kaže koliko žena može da bude bez čovjeka. Ona je bila stidna. Pa je pokazala ovako. Četiri mjeseca. Pa je Omer uzeo od toga vojno pravilo da kada njegova vojska bude negdje na terenu, na nekim pogrešnim dijelovima tadašnje države, onaj ko bi boravio četiri mjeseca da ga vraća njegove kući. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kao što nam je odredio period za spavanje, period za razmišljanje, period za pamćenje, period za jelo. Tako nam je ugradio u nas potrebu da imamo posebne osjećaje, posebnu ljubav prema majki, posebnu ljubav prema bližnjima, a posebna osjećanja prema drugom spolu, one kategorije koje nisu čovjeku zabranjene. I sad to samo treba staviti u kalup da ne bi bio nered koga danas imamo na Dunjaluku. Pa omladina kaže, mi se zabavljamo. Šta radite? Kažu, mi se zabavljamo. Čime se zabavljate? Barutom i vatrom. Ogromna vatra i oni gomilaju baru pored te vatre. Jel to zabava? Zabava. To će biti, jel tako, selo veselo. To će sve otići u komade. E tako isto ne smiješ približiti ono što ne može biti zabava. Jer može doći do velike eksplozije. I zbog toga ašikovanje je propisano po našem dinu u vjeri. Čim se oženiš, ašikuj dogodne umriješ. Čitav život se udvara iz svoje žene. Svaki dan naručit pokoju kahu. Svaki dan joj donesi nekakav poklon. Nemoj ponižavati svoju ženu pa je samo poštovati 8. marca. Dan žena. A šta ćemo svojih 364 dana ponižavati, jel? Ne. Ne. Neko će kazati, a šta to ti hoćeš da mi uđemo u brak, ne znamo koga smo ženili. Pa kada čovjek ide na pijacu da kupi ili ode u nekakav, nekakvu robnu kuću da kupi neku tehničku stvar, šta se raspita? Madein, čaj ili nešto drugo, je li tako? Koja je marka? Koja je marka? Pa onda pogleda ona je samo prospekt, hoće on to znaš u palci ili neće. Ako je malo teža tehnika, neće on to veli daj mi što moj nivo nauke može odkodirati. Pa onda pita koliko je garancija ovoga određenog aparata. Sve se raspita i onda opet kaže, dok ja malo sa ženom porazgovaram. Pa i dok sam sa sebom popričam. E tako i čovjek kada hoće u brak, jel tako ode u mrak u kafanu, gdje su svi hanam ludi, od konobara do šefa, i ti sam bio do malo prije normalno ušao među lude, prešla bolest na tebe, u dimu, i ti tamo nađeš ženu, mašala, našao si mrak, I brzo će spjevat onu pjesmu Milicije od puške na ramena u potjenu pobjegla mi žena. Šta ćeš ona konobarca? Nisi joj napravio šan kukuć. Nisi joj doveo obirtijaše. I ona se tebe brzo ti njoj ponudio, tijelo joj, nećeš nositi drva, drva će ti dolaz sama preko leđa svakog dana, ha? Nećeš meni nositi vode, voda će teći sama iz očiju svakog dana ona skontala koliko je sati i očno. Normalno, ako prilazimo braku na nekakav neistravan način, da možemo očekivati loše posljedice. Pa zbog toga, mi moramo prvo, znači, do cilja ići opravdanim sredstvima. Ali isto tako, a to ne radimo danas, a isto tako nemamo cilja u životu. Pitaš mladića, šta ti je cilj u tvojom životu? On ovako na menima. A kaže, ja magistriram. Pa šta ću nakon toga? Šta ti je cilj u tvojom životu? Nema cilja. Zato što mu je jednostavno ovaj najnoviji svjetski nemoralni poredak poremetio prirodna osjećanja, pa ga upregnuo u svom nekom pravcu. Jer je znate li da danas da se razmišlja, ima takvih pokvarenjaka od velikih stručnjaka, od navodnih znacima, koji predviđaju da bi trebalo pobiti o 6 milijardi ljudi sve do 500 miliona. Kao da se oni razbaškare po dunjaluku. Kada pogledamo s druge strane danas, evo, sada idete, jel tako, sa ovim bezveznim režimom, i vi odavde idete u Evropu, i šta vidite u jednoj Holandiji, šta vidite u jednoj Njemačkoj, šta vidite u jednoj Španiji, koga vidite na putu, uglavnom vidite bake, i džedove. Nema se Hama s kim popričat. Zašto? Zato što je napravljen jedan veliki porez, poremećaj. A šta smo kazali? Da Kur'an kaže to da Allahovi znakova da se formira normalna zajednica. Hajmo sebi postaviti jedno pitanje. svako onaj, hajmo ovako, hajmo ovako postati pitanje. Čovjek koji hoće da ima, znači, normalnu ćeliju i čovjek koji hoće da ima nenormalnu ćeliju. Kad kažemo čovjek, mislimo i na oba spola. Mladić se spremi ide u čačiju. Ide da sebi traži djevojku mraku, tako. Nasa će nabasati, na kakvu će aš dahu najit, samo Allah zna. A i on je nekakav medo, dok je po mraku sebi počeo tražiti nekakve hrane. Šta se dešava? Jer uglavnom u globalu svako onaj koji je krenuo tim pogrešnim putem, on nije našao zadovoljstvo svojim strastima. I šta se dešava? Skakali su diskoteki, pili, budalesali i vraćaju se kući. Kako se vraćaju kući? Sretno, je li tako? Razočarano. Znači, tek produbljuju još veće razočarenje. I šta se onda dešava? Onda se dobiva nesanica, onda se dobiva slom živaca, onda se moram naći da te probleme zaboravim, pa veli ovaj alkohol više ništa plavo ne može umijeti probleme, ne da se ja počnem drogirati, da poletim. Jel tako? Pa da počnem ovo, pa da popijem jednu kilu tableta odjednom, da se odborim, zaboravim i to mi slično. Tako danas imamo, nažalost, zajednici. I svi smo prilike u pet deka. Ovo nemoralno sveće sa zapada samo nam zapakuju pino celofan i pošalju za Montenegro, za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju, za Makedoniju. Još se mi malo odupiremo kao nećemo sa oproštenjem pedera da imamo na Balkanu. Ali vidimo da znači organizacije za ljudska prava nevladne organizacije i tako dalje, kažu, oni moraju imati svoja prava, oni su normalni. E to imamo danas. I pogledajte onoga ko hoće jednu normalnu ćeliju. Čovjek hoćeo da zaradi, da od svojih ruku živi. Kotu će ima svoju princezu, koja se za njega sredila. Ona je, znači, taj biser u toj Sahari, vrata su zaključana, roletne su na prozoru, ne može njenu ljepotu niko da vidi. Ona zna da je njen muž nevara i on zna da je njegova supruga čestita. Dolazi kući, ona ga čeka sa toplom kućom, lijepom večerom, lijepom pričom, djeca na, na vratima govore babo, babuka, crvena jabuka i tako dalje. I on jadnik radio danas čitav dan, ali sve je to. Sa ti pa, znači lijepi riječi, ovo se tu sada odmara. On sad tu uživa. On tu dobiva ponovo novu energiju da sutra ponovo može orat i plug vuč. I teže od toga. Pa zašto onda ići ovim putem, a ostaviti ovaj lijepi, ovaj lijepi put? Ko je kriv svemu ovome? Mi možemo kriviti i mas medije. Možemo kriviti, znači, te neke ruke iz magle koji ovo sve nama serviraju i usmjeravaju nas u pogrešnom putu. Ali mi sebi moramo postaviti pitanje. Zaista, da li mi želimo da budemo sretni. Nema dunjalučke sreće osim na ovaj način. I zbog toga, zbog toga je nama muslimanima naređeno da se ženimo. Pa kaže poslanik, ali je zelatu od sran, ja naša da šebar, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطيع فعليه بالصوم O omladino, ženite se, ne kaže po čitavu noć, ludujte, hodajte desno i lijevo, ženite se. Ja ću vam pričati kako se moj babo ženio, rahmetullahi ali. Ovo se često zloupotrebljava. Moj babo čuvao ovce i krave. Pa ga zovu, a on ušumi. Kažu, Husnija, hajde kući, oželili smo te. Neko će kazaš, šta će? A moj babo kaže, kad me, kad, kad me neko tako zovno, znao sam, nisam zna, stvari znao šta da radim. Da li da bježim od kuće, ili da bježim i da idem kuće od ti, da ne mogu doći kući. Moja majka je rodila jedanestro djece. Imala je razloga sto puta da ostavi mu babu. I nije samo moja majka, sve majke, jel tako? One su u mene sistemu radile, ona je bila, znači, i duplak traktor, i prikolica, i umjesto magarca, i jer je prije bilo, znači, jednostavno, ako se zim ide u šumu, na babi je samo da obali drvo, a na majki je da ona nosi. Jer će ćemo dozvoliti, jeli, nekakav ponos i tako dalje, i tako dalje. I naši su očevi umrijeli, nisu znali kavu da sebi napravi. A kavu li ručak, jer to je kao poniženje, kao ne možemo biti papučar. A poslanik ali sam je pomagao svojim ženama u opremanju kući, spremanju hrane i tome slično. Znači, bio je vakat kada su se znači jednostavno čim mladić sakrije za ženitbu, ne po ovim zakonima, kako oni kažu, 18 godina. Šta se onda svašta izrešava kada odemo malo pa pogledamo crnu hroniku, kada odemo u zavode tamo, kada odemo u bolnicu pa pitamo na porodilištu tamo direktora ili direktoricu, ima li ovde kakvi abortusa i tome slično, kaže, ne pitaj. To je najveći problem s kojim imamo posla ovi, ovi zadnjih godina. Pa zbog toga, draga moja braćo, ovo je tema i inače kažu, kad se priča o braku, niko ne drima. Evo ja imam osjećaj, kad bi jednu dva sata vazio, da niko ne bi rekao, dosta te više ide na kući. A o čemu bi god progovorio, možda bi se neko našao, jer, a ja neću ako Bog da brzo ću ja završiti. Zato kaže, draga braćo i ciljne sestre, porodični život je, da vam kažem u jednoj rečenici, džennet na dunjavu. Čitajte biografije najvećih pjevačica, glumica, ti žena koje su potrošile svoj život u nekakvom pogrešnom pravcu, uglavnom tamo ima jedan dio njihovog ispovjedanja gdje kažu kamo sreće. Kamo sreće da sam normalna bila, pa sebi djecu rodila i danas u ovoj starostnoj dobi imala svoju djecu i mogla sa njima da podijelim taj osjećajni dio emotivni dio, jer u tome je, znači, zadovoljstvo i smiraj oka. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nas je podučio jednoj dovi koja se nalazi u suri Al-Furqan gdje kaže uzvišeni Rabbena, gospodaru naš, Heblena, daj nam min ezlađina u našim ženama, vodurrijatina i našem porodu, kurretu ajun, zadovoljstvo našeg oka, ođa'alna lil mutaqine imana. I daj da se drugi u nas u pozitivnom smislu ugledaju. Znači, smira je oka po čovjeka. Znači, vrhunac sreće je tada kada čovjek vidi da ima čestitu ženu i da ima čestit porod. Ostavlja ga, znači, taj moment bez teksta. Čak u tome nekada može biti zamka za vjernika. Može ga to ponijeti do kraja. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Munafikun kaže ja ejuhel nezina amen. Ovi koji vjerujete. La tudhikum amualukum. Vala euladukum an zikrillah. Vala jef'al dalike fa ulajkom ul Ovi koji vjerujete. Nemojte da vas vaši dunjalci, vaši metak i vaša porodca ili vaša djeca odvrate od sjećanja na Allaha Đalešanu. Diva, nemojte zaboraviti Allaha ako vam je Allah dao čestitu djecu. Posluše žene. Koga dunjaluk, žene, djeca, porodični život odvrate od sjećanja na Allaha Đalešanu, takav je upropašten. propašten. Dalje Kur'an kaže da to može biti fitness. Znači, iskušenje veliko. وَعْلَمُ أَنَّمَا أَمُوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ I znajte dobro da su vam vaši meci. Pitaš čovjeka, što ne klanaš, kada ne mogu stići? Nema vremena, ja radim. Znajte da, vas, da vam mogu biti vaši meci i vaša djeca iskušenje, ali znajte da je kod Allaha svako dobro. Pa Ibrahim a.s. kada je dobio Ismaila, a on u poznim godinama, pogledajte te ljubavi, koje je to iskušenje, ali pogledajte vjednika kako postupa. Kaže on, o, o sinčiću moj, Ja sam u snu vidio da te moram kao žrtvu, kao kurban, prinijeti Allahu Đelešanu. A kako mu je to teško bilo? U snu. Ali dijete to koje je odgojeno kaže, ja ebe ti, if'al ma tu'mer, se teđi duni, inša Allah, mila sabirin, babuka moj, samo ti mene zakolj kako je Allah naredio. A ja se strpiti vidjet će da ću ja biti ostrpljivi. Zamislite takvu jednu porodicu, takvu jednu harmoniju, kada se djete obraća i kaže babuka moj. Ili sin kaže, ili babu kaže sinčiću moj. I ovo sada što imamo autobusku stanciju, tako u kuć, niko nikoga ne benda, danijski, prvačno na tamo kanal. Babo iće, smanj tu televiziju, kaže, Men se ovo gleda. Ili obratno. Ovi ljudi stari, ovo treba, kaže, pobitovost, neki ludi ljudi. Ne znaju, samo, nam, r, samo nas nerviraju. I tako da li babo viće, ugasi televizor, djete neće, babo ugasi, djete zove ministarstvo unutrašnjih poslova, kaže, mama, budala mi ugasio televizor. To je svakodnevaca našeg života. E, u tome čovjek ne može naći zadovoljstvo oka svoga. Pa zbog toga, draga braća i štene sestre, Islam nije samo namaz, Islam nije samo post, Islam je znači jedan, jedna zaokružena cijelina i u koju god poru života uvedemo Islam, samo ćemo uživati. A pogotovo ako nam islam bude u bračnom pravu, kod odabira, kod življenja. I zbog toga danas svijet, znajući da dolazi ekspanzija islama, zašto može se naći drogi na svakom čoštu? A znamo da je skupa. Zašto onaj kada dođe u kafanu koji pije sebe truje. Ne kaže sebe, evo ti 10 eura i se kupi malo brašna. Ne kaže, da i ti popi od mene, ja čast pijem. Hoće da te otruje. A zašto mi kada razimo kažemo, evo hajde živimo po islamu. Da živimo po principima koje je postavio Allah subhanahu wa ta'ala, pa ćemo biti sretni. Pa će malo među nama šećeraša biti. Malo srčanih bolesnika, malo neuroznih, i svi ostali. Zašto? Zato što će nam biti, znači neće nam život biti napet. Bićemo opušteni. Svak će znati u rečenici šta je. Zašto se ne žene ljudi? I zašto se ne udaju djevojke? Pogotovo u ovome vremenu, Danas nema čovjeka ili žene da nema svoju vlastitu sobu. Često i kuću, i garažu, i auto, i motor, i sve. Zašto toliki strah? Zato Kur'an kaže, ženite neudate i neoženjene od rogova mojih. وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ A ako budu bijeda, sirotinja, Allah će im dati iz svog izobira. Dajte mi neki bračni par da se oženio. A ja ću vam navesti jedan primjer, poučan. I da su nakon toga, znači jednostavno se morali razići zbog toga što nisu imali šta da jedu. Jer jedan od metoda da se poveća beričet u čovjekovom životu jeste ženitba. Šta to ti govoriš? Šta nas to još u jednu novu, znači, avanturu šalješ? Dolazi čovjek Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i kaže, o Allahu poslaniće, ja sam se oženio, nemam šta da jedem. Znate šta mu rekao poslanik alaihi wa sallam? Kaže, ožen seš jedno. Mi bi, mi bi današnjim ovim razumom rekli, ovaj, i za slanik, ovaj poslanik, možda bi svašta kazan ne uzubila. On doveo i drugu, iako ovo opasna tema sad smo otvorili, ali ja se nadam da vi imate ovaj lijepo mišljenje mu sadi da će ja živ otići iz ovoga grada. Pa je došao nakon toga, kaže, o Allaho posljedice, sad je prava katastrofa. Mi je rekao, pa hajde pusti sad obade, kaj, oženi se, pa je doveo treću, sa trećom je došao Beričep. Jedan brat Albanac koga sam upoznao u Moštaru, prodavao je mirise, ono, znate, gdje ti dođu ovi turisti, pa oni hodaju, bio sam preključaj u Moštaru, pa se ne izretio, lijep naš grad Mostar, popio se na onaj most, inako gledam, kažu, prije nije mogao čovjek da se nastani u Mostaru, ako ne smije da skoči na glavu, uvod. A ja se držao za onu ogradu, bojeći se da me onaj vjetar ne obali. Pa mi pričaju ljudi, kažu, turisti dolaze za čuku dvije, dva eura plate pa ga popnu na munaru. Šta će čuku za munari? A i ona baba dva eura, četiri eura i danas dođe stočne, dvjesta, dvjesto ljudi, to su ogromne pare. Ovaj mladić je prodavao miris Kosova, negdje je bio iz Litovice, ako ne znam, Pa je jednostavno ovaj, tako preživljavao. I pošto je živio u pismi, molio sam, kaže Allah Đalešanu, da ne sačuva od nemorala. Dolaze strankine i same se nude. Ali vjernik, znači, bježi od toga kao što je bježao Jusuf, ali je selam od kraljice. Nije govorio na fakat i ovo je prilika i tako dalje. Kao što danas ljudi misle, ako je nemorala da je to nekakav napredak, kao što je jedan Sarajlija ošao u Italiju, bio sa Talijankom i vratio se i bavio se Sarajlijama kako je on Talijanku našao. Kad mu stiže preporučeno pismo, kad je otvorio, kaže, drago mi je Sarajlijo što si se i ti učlanio u oboljele od Edisa. Znači, iz, iz iste vrste dolazi i kazna. Pa je, kaže, volio sam Allah, kad šal da ono se oženim. A kaže, kad zaradim, da mi ostane 5-6 maraka svaki dan, to je kod mene bajeran. Pa sam kaže, ovaj, nešto, odnio neke mirice u jednu školu, da djeci pokušavam prodati. Pa sam vidio, kaže, tamo jednu čistarcu, djevojka, pa je ona pitala mene, šta to prodaješ? Kaže, prodajem mirise. I poklonuo je jedan miris. I rekao joj, kaže, toliko sam stekao hrabrosti, da sam joj rekao, ja sam na ženitbu, pa ako budeš raspoložena, možemo o tome pričati. Kaže, kad sam sutra došao ponovo, došla je rekla, možemo o temi braka pričati. Kaže, tek sam se tad prepao. Ali kaže, vidiš ti mene kako ja izgledam. Mladić ima bradu i tako dalje, drži se islama. A ona čistačica ne zna ništa od islama, čak je bila, ako se ne vjeram, da je bila iz mješovitog braka. Pa sam, kaže, joj rekao da ona se mora neki način, ako bi se tijela udati za mene i pokrit, i to mi je slično. Pa je ona rekla, kaže, imamo mi ovdje ove mantile što čistački oblačimo, uzet ću ja, kaže, jednu krpu tamo iz kuhinje, pa ne to bude za prvu ruku. Pa gledajte iskrenosti te djevojke. I kaže, ja sam nju doveo u neku sobu koju sam ja živio, to je, kaže, neka baraka, tako da kažemo, imam tri marke samo. I kaže, sada ja ispadnem kavadije pred njom, kaže, ženo, ja puno volim da jedem burek. A volio bi, kad bi ti volila da, da jedeš burek, pa da, da pojedemo pa jedan burek. Kaže, i ja sam za burek. Da ne bi ona šta drugo tražila, jel tako? I kaže, ja očeo, kupio dva bureka, ostao mi još jedna marka mi ostala. Kaže, kupi nam, kaže, još jedan jogurt. I mi se fino najeli, Ona misli, znači ja prodajem mirise, ja imam para, a nemam, i kaže u među vremenu neki brat donio jedan tanjin riži. Zove me, kaže, nakon toga, nije prošlo dva, tri sata, zove me brat sa automobilske stanice i kaže, dođi ovamo, on je radio u jednoj organizaciji, pa nije dobio tu jednu platu. Pa je a u Mostaru je poznato da se ljudi vole šegat, dođe ova Marek i para. Pa je rekao, brat, halali, ja sam vesel, ja sam se oženio, ali nemoj me, ovaj, nemoj me, znači, stavljati u nekoj situaciji, smijavati me, jer mi nije do toga. Zapuni se Allahom da je to istina. Pa je rekao, tako mi Allaha, pare su kod mene dođe. A kaže, prije toga me je nazvao moj babo sa Kosova, Jer sam ja poslao mu poruku, rekao da sam se oženio, kaže, ja sutra dolazim. Kaže, babo, ko ćeš mi sad ovamo? Jer babo još nije praktičan u vjeri. Kako će on sad babi objasniti da je mlada stavila kuhinsku krpu na glavu i manti li škole i da on, on nema više ni marke, on je jedne ošla za jogurt. A ja kaže, ono, rižu, ostavim da se ne pokvari kad babo dođe, bilo nešto i mesa, da on, da on odmah kaže, babo, mi samo jedemo rižu i mesu. Tako je rekao babi. Umeđu vremena su došle i pare. Pa je kaže Allah Đelešanu dao brzo sam ovaj, našao i stan. Pa kada je meni pričao ovu priču, ja nekako tek stigao iz Šama, pa donio ovi Halina i Mahrama, što se prodaju za ove pokrivene žene, pa sam ja taj slučaj pričao jednom bracu. Pa mi je on išaretio i rekao, zovi tog brata. On zna kako njegova žena izgleda koje su njene mjere i tako dalje, pa ti neka on uzme šta paše za njegovu ženu, a ja ću da platim ovu kao njegovu ženu od glave do peti. Draga braćo i sjedne sestre, znači s ovim dolazi samo blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, tako da se ne smijemo pogotovo danas u ovim izdobinima u kojima živimo prepadati toga. S druge strane, čast muslimanke ili muslimana je vrednije od čabije koje se okrećemo. I zbog toga su po našoj vjeri žestoke kazne za nemoć poslaniku, ali salatu wasalam. I rekao, o Allahu poslaniče, ja mogu sve da ostavim, samo nemoral ne mogu. Pa mu kaže poslanik, ali salatu wasalam, idemo na razum, diramo ono što svakog na neki način brani. Pa mu je rekao, da li bi ti volio da je tvoja majka u nemoralu? Kaže, ne Allaho poslaniće, da li bi ti volio da je tvoja sestra u nemoralu? Ne Allaho poslaniće, da li bi ti volio da je tvoja tetka u nemoralu? Ne Allaho poslaniće, pa mu je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme stavio svoje mubarek ruke na prsa i proučio mu dolu da ga zaštiti Allah Đelešanu od, od tog grijeha, pa je rekao, o Allaho poslaniće, od danas ništa mi nema mrže od nemorala. Ali kako ovo shvatiti? Ovo može shvatiti, draga braćo i sjedine sestre, samo onaj ko zaista okusi, okusi znači pravu slast imana i pravu slast islamskog života. Ti dođi sada jednoj glomici i kaži joj, budi stidna. Ona će reći, ti se zaostao dođe jednom alkoholičaru i kaže po nam, pa neće pik piva, pive da pija, kamo li konjaka? On će kazat, nije čovjek ko ne voli da popije. Dođi do girača i kaže, živ je bio. Allah je propisao prijatna jela. Sama priprema te droge i ti nekakvi bakrača i toga svega ili šprica. To je odvratno. Ili dođi do hanđi i kaži, kupi sebi misk, pa se lijepo namiriši. Nemoj da ti mora tvoja familija kada kući dođeš, gas masku da stavlja od snada, koga ti ne osjetiš da je snad, a zaista je snad. Pa je to jedan poremećaj vrijednosti. I zbog toga mi, muslimani, moramo normalno razmišljati i moramo prirodni biti bez obzira što živimo danas u ovim jeli, vremenima kada je Dunjavu postao jedno selo. Prije dva dana sam imao Slovenku koja je došla sa mužem, ima neke psički problema, pa je tjela se posavjetuje. Ona tvrdi da je ovo majka priroda sve stvorila, da je ona postala od majmuna, fakultetski je obrazovana i policajac je u Ljubljani. Ja sam je postavio nekoliko pitanja i ona je sama za sebe kazala da odgovorno tvrdi da ona nije normalna. Kako sam kaže, toliko mogla da budem glupa. Ja joj kažem, dobro, pošto to tako tač, vaša teorija kaže, hajde počinaj ovaj primjer. Zavisi, sad ja na jednoj rijeci, treba da preplivam na drugu, nisam plivač, ne znam plivat. Nema čamaca, nema ništa i odjedno vidim kako idu same, znači čitava konstrukcija od jednog malog čanca mi prilazi i sve se samo formira, ništa ja ni čekiće ne diram, ni ekstere. Tako se formira lijepo ja se popnijem na čanac i prebacim se na drugu obalu. Šta ti kažeš za ovu moju teoriju? Pa kaj to nije normalno? Dobro, ti meni kažeš za jednu lađu i jedan čanac da to nije moguće. A ti mene hoćeš ubijediti ljudi, životinje, džini, biljke, drveće, mora, brda, nebesa, da je to sve onako samo od sebe nastalo, evo je pliti iz Ljubljane ovde, samo progledala, bahnula ovde kod nas. Nikakvi, znači, nije bilo trudova, ništa, tako jednostavno. I ona na kraju kaže, zaista, ja odgovorno tvrdim da sam ja bila u velikoj zabludi. I nadam se da će sljedeća runda biti ašhadu en la ilaha illallah wa ašhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Znači mi moramo biti prirodni, draga braćo. Moramo ići u prirodne stvari. A jedna od prirodnih stvari je da se ljudi žene. Danas kada čujemo zapad, kada hoće da on, on ga isma šta kaže? Šarijat. Četiri žene. Osvjecanje ruke. I to mi je slično. Pogledajte samo jedan moment iz Islama, draga braća i sredne sestre. Danas, ja ne znam koliko je kod vas PDV, ali kod nas je 17%. Znači, onaj koji isprosi jednu marku za kifu, onaj prosijak mora da dadne PDV na tu jednu kiflu. Znači, svako treća kifla ide državi. Od prosijaka koji je morao da isprosi. Je tako u šarijacu? Ne. U šarijacu, u Allahovom zakonu, u islamu, samo daje porez onaj koji ima nisab, znači u ovom je slučaju oko 3000 baraka, da mu je stojalo negdje po strani godinu dana, ali imao nikakve potrebe za tim parama, znači da ima toliku svotu i da čita u godinu nije imao potrebe za tim, odvoji ne 17%, nego 2,5%. 2,5%. Pogledajte danas kako se ovaj nude razni brojevi kao nasrtaj na žene u kućama i tako dalje, u našoj vjeri čovjek ne smije ženu da udari po licu, ne smije da je udari osim, znate čime, jedino sa ovim, no, starim načinom čišćenja zuba. Mi svakom, ovo udariš, ne boli ništa. Jel tako? A i to ne treba, zato što Treba da vidiš jel ta žena normalna, poštadije, porazgovarajte, lijepo. Danas me čovjek zove švedski. I kaže, žena mi lijepo kuha, žena me uvažava, sve u redu. Ali kaže jedino, tri godine, ja je pitan, vjeruješ li u Allah, kaj vjerujem? Vjeruješ li u poslanika, kaže vjerujem? Vjeruješ li u Kur'an, vjerujem? Vjeruješ li u, u, u Islam, vjerujem? Ja joj kažem, ženo draga, moraš početi klanjati. Ili se ja i ti moramo razići. I pogledajte kod samog razilaženja, pa ćemo privesti kraju. Čovjek pusti ženu. Ne izbaci je kroz prozor. Ona ne ide nekome najasle tamo. Čovjek kaže ženi, ako se nisu mogli sporazumiti, ti od danas nisi moja žena. Ili jednom riječu kažu ti si puštena. Od tog momenta, znači nekakvi tri mjeseca otprilike, ona boravi u kući svoga muža. On mora da se brine o njoj, on mora da je hrani, da je oglači, da je daje sva prava i ostavlja je mogućnost da ona dobro, dobro razmisli. I prije samog isteka tog roka, Ako već mora toliko ona nešto aman zaman prdoglava, pa neće da pameti dođe, ako prije samog tog roka na dan, na sad, na minut, on vidi kod nje da je ona promijenila svoj čud i da je posluša svome mužu, ona, on njoj kaže, vrati se, ti si moja žena. Ni tu treba advokat, ni tu treba socijalni radnik, ni tu ima ozljeda, jel tako? nema nikakvi, znači, tegoba čak, to ne mora da zna njegova majka, ako hoće da sakriju. A kamo i drugo? Gdje to ima? U kojem to drugom sistemu ima? Ako to neće, izašao je taj rok, mora je, znači, opremiti sav vjenčani dar, sve što je sa njom stekao, kupio je već mašinu, kupio je već ovaj mašinu za pranje suđa, kupio je mašinu za muženje krava, ako je bio on muško kopće, ovaj, kupio je gardarobu, kupio je nešto, sve je to sada njeno. On je lijepo opremi i ona ide svojim putem. A on traži drugu ženu koja će pristati da živi na principima koje čovjek zahtjeva. A on ne smije da zahtjeva od sebe ništa nego samo ono što je normalno, a normalno je ono što je Allah Đelešanu postavio u svojoj plenetoj, u svojoj plenetoj knjizi. Pa zbog toga u islamu je svako dobro. I jedino je žena u islamu zaštićena. I nigdje drugo. Pa zbog toga, zašto bježimo od islamu? Ja molim Allaha Đelešanu da nakon ovoga predavanja, kada sljedeći put ne bi ja sad pravio ovde peticiju, ali ja sam ubijeđen da je ovde najviše neoženjeni i udani. Jesam li u pravu? Ha? Je li tako? Znači, da kažemo ovde 75% neudati i neoženjeni, a ostali su I to je veliko pitanje. Možda sam ja od sebe dao malo veći procenat. Zbog toga trebamo sve ove predrasude da sklonemo, inšallah, da u brak idemo. Nikakav problem nije da mladi se oženi i da studira sa svojom ženom. I na taj način sačuva sebe i svoj, svoju čast, a i ona sačuva sebe i svoju čast. Danas imamo vanredna studiranja, imamo razne oblike dolaženja do nauke, tako da to nikada više problem, nije problem. I nije nikakva nazadnost da se ljudi, mladi, žene, i da se mladi udaju. Naprotiv, u tome je svako dobro. I zašto zato svjetski, znači, instituti proučavaju da mladić koji prođe 18 godina ili punoljetnost, da kažu neki 16-17 godina, sve što više odgađa brak, sve više postoji mogućnost da bude psihički problem. Tako je isto i kod, znači, ženske strane. I zbog toga u tome je svako, svako dobro. Ne smijemo se tome smijavati i moramo shvatiti da u islamu ništa nije objavljeno ili propisano ili dozvoljeno, a da u tome nije samo dobro. I za kraj, danas kada čujemo da neko ima dvije žene, kažemo da je to fanatizam, da je to nešto nenormalno, da je to nešto ne, e, da je to zaostalo, da je to znači ne znam kakvim imenom da naz, nazovem. Jedan čovjek u Francuskoj, musliman, je rekao svome poslovnom kolegi s kojim radi, rekao mu je, ja imam dvije žene misleći eto neki način se pohvali, iako se time ne treba hvaliti. Pa mu je rekao Francuz, samo dvije. Kaže, ja imam pet stotina žena. Znači, imamo, kao što smo kazali na početku, imamo dolazak do, do braka, preko konobrce i mraka i tako dalje, a imamo isto tako više ženstvo. Danas mnogi ljudi glume kako su pošteni svojim ženama, A po mojoj krajini često vidimo kako djeca dolaze tražiti babe. A on glumio da je pošten i da stanije kod pušte, jel tako? Znači, danas je puno pronevjere u pogledu, znači, i muškaraca i u pogledu žena. Vi znate da danas je veliki omjer žena na odnosu muškaraca. Šta ćemo sa tolikim ženama? To ne znači da to mora svako. Jer tamo imaju precizni uslovi za to. Tu se ne može napraviti od žene robkinja. Ona mora da ima svoja prava, pa ko voli neka izvoli. Ali se to ne smije ismijavati i ne smije to biti cirkus naših svijela, a s druge strane vidimo kako ljudi imaju nekakve tajne brakove, imaju nekakve radnje koje su strogo islamom zabranjene, imamo poremećaj u društvu, pa vidimo predsjednika Clintona, ha, nešto se tamo on vrtio oko nekakve žene. To je ono što se, što se skupo platilo da se ne otkrije. Dok imamo u Kur'anu primjer Jusuf, ali i Selam, prvo izbjeglica što bi kazali, muhađer, mladić u najboljoj snazi. Koga zove? Nije robkinja, nije nekakva što prosti putem, nego ga zove careva žena. Gdje? U dvorcu gdje nema nikoga. Gdje bi se možda moglo svašta uraditi zataškat. Ali on kaže, zatvor mi je draži od ovoga što mi ona nudi. I bježao pred njom, Do te mjere da mu je ona košulju, kao što znate, podarava smeđa. To je moral koji se dobiva dinom. I zbog toga ne smijemo pojave, ako čujemo da neko ima u sjevernoj ili znači u, u, juž, u, u, u Latinskoj Americi, imamo jednu kršćansku sektu gdje se ljudi žene sa više žena i žive zajedno. I to je kod njih normalno. I ne smijemo doći u situaciju da kažemo, kao što kažu neki orientalisti, Muhammed je bio ženkaroš. Ili on je ženio malo ljetice. Mi se ženimo i udajemo na principima islama i imamo zato opravdane, dozvoljene, znači argumente iz Kur'ana i Sunneta i radimo samo ono što je u prirodi ove vjere. Pa zato molim Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo i sedne sestre, da ponovo se vratimo našoj tradiciji. Tako mi Allah, kada bi se Albanci u pogledu braka vratili svojoj tradiciji, i onome svome stidu i moralu, kada bi se bošnjaci vratili svoje tradiciji, pa ne bude, ide mujo i zamandali za batom vrata, evo. I kao to je moral, ili vino piju, age sarajlije, age mačala piju vino, može se opotka po muslimana, ne može. Znači, kada bi se vratili svojoj tradiciji, onda bi mi osvježili ove krajeve sa novom generacijom i prirodnim odnosom u pogledu braka i vidjeli bi kako nam bolje dani i slađe dani teku. Za kraj, ova tema o braku, tu ima još puno pitanja koja nisu ovako za javni nastup. Mi smo kazali da u islamu nema znači prepreka da se o svemu priča, ali ti kulli mekan na kol, svako mjesto ima svoje, znači, svoj govor. Pred nama je knjiga o nekim, znači, još pravima koja ima, koja ima muž i žena u samom svom intimnom odnosu u braku i za zatvornjeni vrata, šta je dozvoljno po islamu, tako da ovo je jedan lijep priručnik od jednog velikog alima, šeha Albanija, pa ko voli, neka izvoli kada budete napustali ovu lijepu salu. Ovi donatori što doniraju ova lijepa sjela i druženja, anonimni su, ostalo još, ako, ako se ne varam, jedan broj ovih, znači, knjižica o namazu, pa oni koji prošli put, navodno, nisu uzeli, mogu ovo da uzmu besplatno i da se, ako mogu da okoriste, i privatanje islama Ovo je, jel tako, knjica koja govori o prihvatanju slama žena sa, da kažemo, sa Balkana, koje su bile srpkinje, hrvatice, ovaj, crnogorke, bugarke, koje su primile islam, tako nema tu lijepu knjigu, lijepo je bilo da se koristi. Rekao ovo, ako ima eventualno neki blic pitanja, kratki, to bi bilo za večeras Drago mi je što ste se odazvali ovako lijepom broju. Molim Allah da vas nagradi obilnom nagradom i ako možete obećati da će svak doći sljedeći put sa svojom ženom, sa svojom djecom, da će biti puno novih brakova. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.